դիրքապահների ուղությամբ հարձակվել է ավելի քան 2300 գրակոց։ Շփման գծի հյուսային ուղությամբ Չեզոկ գոտում դիտարկվել են ականաձերծում կատարող ադրբեջանական մի խումբ զինծառայողներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդը հետ է շպրտվել։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանումները շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն ադրբեջանական կողմը ոչ միայն շարունակում են լարել իրավիճակն առաջնագծում, բարբերաբար խախտելով հրադադարի պահպանման ռեժիմը եւ դիմելով դիվերսիոն հետախուզական փորձերի, այլև սադրանքների է դիմում տեղեկատվական դաշտում։ Մասնավորապես ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կառավարության այսօր տարածած հաղորդագրությունն առայն թե իբր 3 գիշեր հայկական կողմը խախտել է հրադադարը կիրառելով 60 մմ-անոց ականանետեր, հան 17 տիպի նռնականետեր ու խոշոր տրամաչափի գնդացիներ իրականությանը չի համապատասխանում։ Դա հակառակորդի կողմից հերթական քարոշական հնարքն է։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ երբեք նախահարձակի դերում հանդես չեն գալիս։ Նման ապատեղեկատվություն տարածելով ադրբեջանական հայկական կողմը հող է նախապատրաստում հետագա սադրանքների համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 30-ին ընդունել է բարերար Վիտալի Գրիգորյանցին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել բարերարին Արցախին մշտապես սատարելու համար, բարձր գնահատելով նրա հայրենանվեր գործնեությունը։ Հոկտեմբերի 30-ն Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի աշխատողների օրն է։ Կառույցը հիմնադրվել է 1990 թվականի մայիսին Արցախ փրկարարական ջոկատի ստեղծումից հետո, իսկ 1995 թվականին ԼՂ կառավարության համապատասխան որոշմամբ կազմավորվել որպես հանրապետության արտակարգ իրավիճակների վարչություն։ 2007 թվականին ներդրվել է ծառայության նոր տեսակ՝ փրկարարական ծառայություն։ Ներկայումս համակարգն իր մեջ ընդգրկում է փրկարարական եւ հրշեջ փրկարարական ծառայությունների մատուցումը, քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտը, տեխնիկական անվտանգության, սեյսմիկ պաշտպանության, հիդրոթերապևտաբանական ծառայության եւ պետական նյութական պահուստի բնագավառների լիազոր մարմնի գործառույթների իրականացումը։ Անցած տարիների ընթացքում պետական ծառայության համակարգը մի շարք հաջողությունների է հասել տարբեր ոլորտներում։ Կատարելագործվել ՀԽԼ իրավական դաշտը չկարգավորված խնդիրներին տրվել են համապատասխան օրենսդրական ու նորմատիվ լուծումներ։ Համակարգի ձեռքբերումների շնորհիվ այսօր գործում է մի կառույց, որն ունակ է ամենադժվար պահին հայտնվել մեր քաղաքացիների կողքին անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել պետության սահմանների պաշտպանությանը օպերատիվ կերպով արձագանքել արտակարգ իրավիճակների վերաբերյալ ահազանգերին։ Ծառայությունն այսօր ակտիվորեն համագործակցում է ինչպես ԼՂՀ տարբեր պետական կառույցների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ։ Այսօր ԼՂ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում հանդիսավորությամբ նշվեց համակարգի ստեղծման 24-ամյակը։ Միջոցառմանը ներկայեին ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մարատ Մուսայելյանը, այլ պաշտոնատար անձինք հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Համակարգի ձեռքբերումների ու խնդիրների մասին զեկուցեց ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանը համակարգը ոչ միայն մեր մոտ, այլև աշխարհում ամեն օր զարգացող, ամեն օր նոր խնդիրների արժեվ ծառացող ծառայություն է։ Ասենք բավարարում ենք ձեր բերվածով, կամ թե ասենք այս եղածը ժամանակակից է եւ այսօր բավարարում ենք, սա նախապեյություն կլինի։ Այս տարիների ընթացքում բավականին տեխնիկական նոր հանդերձավորումներ ենք ձեռք բերել, սկսած հանդերձանքից մինչև տեխնիկական հագեցվածություն։ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը մասնագիտական տոնի կապակցությամբ համակարգի աշխատողներին շնորհավորեց ու պետական պարգևներ հանձնեց կառույցի մի խումբ աշխատակիցների ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու ցուցաբերած արիության եւ խիզախության համար։ Իր խոսքում նա նշել է, որ այսօր մենք ունենք պատրաստված արեստավարժ անձնվիրաբար իրենց պարտականությունները կատարող փրկարարներ ու հրշեջներ, իրենց գործին գիտակ մասնագետներ, ովքեր միուս շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչների հետ միասին գործուն մասնակցություն են ունենում հանրապետական նշանակության միջոցառումների հաջող ու արդյունավետ անցկացմանը։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ պետությունը այսուհետ եւս կանի հնարավորը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության արժեր ծառացած խնդիրների լուծման, ծառայողների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավման ըստ ամենայնի աջակցելու ուղղությամբ։ Տոնը լավ արից է արժևորելու ծառայության անցած ուղին եւ նախանշելու հետագա անելիքները։ Ձեր արժեվ դրված են կարևոր ու պատասխանատու խնդիրներ։ Եվ պետք է գողնակությամբ նշեմ, որ վերջին տարիներին նոր ворակ է հաղորդվել այդ խնդիրների լուծման եւ աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման ուղղությամբ իրականացվող գործունեության։ Այսօր մենք ունենք լավ պատրաստված արհեստավար, անձնվերաբար իրենց պարտականությունները կատարող փրկարարներ ու հրշեջներ, իրենց գործին գիտակ մասնագետներ, ովքեր մյուս շահագիր կառույցների հետ միասին գործուն մասնակցություն են ունենում հանրապետական նշանակության միջոցառումների հաջող եւ արդյունավետ անցկացմանը։ Հանդիսավոր արարողությանն ընթերցվեց Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի երկրապահ կամավորականների միության, ԼՂ պաշտպանության բանակի գլխավոր դատախազի ոստիկանության, Արցախի ազատամարտիկների միության շնորհավորական ուղերձներն ու ապարքեվատրման մասին հրամանագրերն ու որոշումները։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Չնայած անվտանգության նկատառումով Թալիշի բնակիչներն ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո գյուղում չեն ապրում, բայց ժամանակ առ ժամանակ այցելում են հայրենի գյուղ եւ որքան հնարավոր է տիրություն են անում իրենց տներին եւ հավաքում են այգիների բերքն ու բարիքը, ասել է Թալիշի համայնքի ղեկավար Վիլեմ Պետրոսյանը։ Նրա խոսքով բնակիչների մոտ պատերազմական օրերին ստացած շոկայական վիճակը հիմնականում անցել է։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Արցախը վերադարձել մինչև ապրիլ 1-յան իրադարձ աջակցությունները Թալիշում բնակվողների կեսից ավելին։ Այն դեպքում, երբ քարորիա պատերազմին հաջորդող ամիսներին Թալիշցիների անգամ 20%-ը երկրում չէր։ Ուրախ ենք, որ վերջին շաբաթների ընթացքում սկսվել է նրանց ակտիվ վերադարձը, ասել է համայնքի ղեկավարը։ Հասկանում ենք, որ միանգամից հնարավոր չէ բոլոր համայնքային պայմանները ստեղծել, սակայն այն, որ կառավարության անմիջական ուշադրությունը զգում ենք ամեն օր, միանշանակ է։ Շուտով 20 պատրաստի առանձնատներ կստանանք, ինչը եւս 20 ընտանիք ընդունելու հնարավորություն կտա։ Այն շեշտակի կերպով կմեծացնի նաև դպրոցի աշակերտների թիվը, ասել է Վիլեն Պետրոսյանը եւ հավելել, որ բնակչության վերադարձի հետ միասին Ալաշանում շուտով մանկապարտեզ բացելու անհրաժեշտություն կառաջանա։ Անցած շաբաթ եւ Կիրակի օրերին Հադրութում տեղի ունեցել ԼՂ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտագնա աշխատանքային սեմինար խորհրդակցություններ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Սեմինար խորհրդակցությանը մասնակցում էին Ադոմիտի եւ Ուխտաձորի շրջանների համայնքներում կազմավորվող ընտրական հանձնաժողովների անդամության տեխնացումները։ Ընտրական օրենսգրքին մի շարք հոդվածների բարձաբանումներով հանդես եկավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Եվեշար Զմանյանը։ Նամանանամասը կանգարավ ըստ դրույթների, ընտրությունների հիմունքների, ընտրական իրավունքի, քիվարկության գաղտնիության, դրացուցակների հրապարակայնության, ընտրողների ցուցակներին կազմելու եւ նրանց ներկայացնող պահանջների, ընտրական տեղամասերի եւ տեղամասային կենտրոնների ձևավորման, ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման, նախընտրական քարոշչության, նախընտրական հիմնադրամների ձևավորման դիտորդների վստահված անձանց, զանգվածային լրատվության միջոցների, ընտրական հանձնաժողովների անդամների կարգավիճակի նրանց բարձրացման ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման, քիվարկության կարգի, քիվարկության արդյունքների ամփոփման, արձանագրությունների լրացման եւ ժամանակի ներկայացման հարցերին Ինչպես նաև հանրակրվենների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի ազգային ժողովի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու տուրիստների անցկացման կարգի եւ ժամկետների հարցերի վրա։ Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի քարտուղար Սերգեյ Նոկունյանը հիմնականում անդրադարձավ գործավարության արշող հարցերին։ Նամանամասը ներկայացրեց գործավարության հետ կապված մի շարք հարցեր։ Եղիշե Արզմանյանը եւ Սերգեյ Մուրքումյանը պատասխանեցին սեմինարի մասնակիցների հուզող հարցերին։ Սեմինարի ավարտից հետո անցկացրեց հանձնաժողովի անդամության տեխնացիների մասնագիտական դասընթացների զուգարկ, որի մասնակցեցին բոլոր հանձնաժողովի անդամության տեխնացիները, որոնք իրավունք ստացան անհրաժեշտության դեպքում շարքում առաջադրվելուն տեղամասային տրական հանձնաժողովի անդամներ։ Հոկտեմբերի 30-ին նման սեմինար խորհրդակցություն կազմակերպեց նաև Արաքելի համայնքում, որի մասնակցեցին Բանազուրի ենթաշրջանի համայնքներում կազմավորվող ընտրական հանձնաժողովի անդամության տեխնացուները։ Մշակութային կյանք Անցած շաբաթ երեկոյան Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ հանրահրչակ երգահան Միքայել Թարիվերդիևի ծննդյան 85-ամյակի նվիրված հոբելյանական համերգ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հոկտեմբերի 29-ին Ստեփանակերտում եզրափակվեց Միքայել Թարիվերդիևի 85-ամյակին նվիրված միջազգային փառատոնը, որը մեկնարկել էր Մոսկվայի մեծ թատրոնում, այնուհետև շարունակվել է Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում եւ Միքայել Թարիվերդիևի ծննդավայր Թիֆլիսում, որտեղ նա հաճախել է դպրոց, հաճախել լուսանկարչական խմբակ, ավարտել երաժշտական ուսումնարանը։ Փառատոնի եզրափակիչ համերգի բացմախոսքում կոմպոզիտորի կյանքի մասին պատմել է նրա կինը։ Միքայել Թարիվերդիևի որպես կոմպոզիտորի առաջնային ելույթը կայացել է Թիֆլիսի Պալիաշվիլիի անվան թատրոնում եւ հենց այս թատրոնի բեմում էլ հիշիր այս ակնթարթը փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցել հոբելյանական համերգը իսկ Արցախը ընդգրկվել է փառատոնի շրջանակներում քանի որ հրճակավոր կոմպոզիտորի արմատներն այստեղ են Здесь, отсюда, из Карабаха происходит род Тривердеевых, и уже, по-моему, в Карабахе это знают, потому что мы здесь общались со многими, бывали во многих местах, Այդ մասին արդեն գիտեն շատերը, քանի որ մենք հաճախ ենք լինում այստեղ շփվում ենք շատերի հետ, ասել է Թարի Վերդիևի կինը։ Նա հեղինակն է նաև ամուսնու կյանքի եւ ստեղծագործության մասին երաժշտության կենսագրություն գրքի։ Նա ղեկավարում է նաև ամուսնու անվան բարեգործական հիմնադրամը, ինչպես նաև հանդիսանում է Թարի Վերդիևի անվան երկեգոնահարների մրցույթի գեղարվեստական ղեկավարը։ Այդ երեկո նա վարեց նաև ամուսնու հոբելենական համերգը, պատմեց նաև ստեղծագործություններից շատերի ծննդի մասին։ Իդ դեպ շուրջ 130 ֆիլմի երաժշտությունների հեղինակ Թարի Վերդիևը շատերին ծանոթ է ամենից առաջ Գառնան 17 հակնթարթ ֆիլմից։ Բոլորին հայտնի ու սիրված երաժշտությունը հնչեց նաև Հոբելյանական երեկոյին Արցախի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Համերգին ելույթ ունեցան նաև միջազգային փառատոների մրցանակակիրներ Ավստրիայից, Հայաստանից, Ռուսաստանից ու Արցախից։ Բելլալալայան այսօր Ոսկե գլոբուս 74-րդ մրցանակաբաշխության պահանջների համաձայն հոլիվուդյան արտասամանյան լրագրողների ասոցիացիայի անդամների համար կայացել է Ջիվան Ավետիսյանի Վերջին բնակիչը ֆիլմի փակ ցուցադրությունը։ Արցախի մասին պատմող ֆիլմի փակ ցուցադրությունը կայացել է Լոս Անջելեսի առաջատար հյուրանոցներից մեկում ֆիլմի ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի գլխավորությամբ։ Երեկոյին ներկային նաև ֆիլմի գործադիր պրոդյուսեր Ադրինե Միրզայանը, ֆիլմի լիտվացի համարտադրող Կյաստուստիս Դրազդաուս Մուսկասը, ֆիլմի գլխավոր հերոսների մարմնավորող իրանացի դերասան Հոմայուն Էրշադին, լիտվացի դերասանուհի Սանդրա Դաուկշայտե Պետրուլենեն, նաև դերասանուհի Աննե Բեդյանը եւ այլք մարզասերների համար։ Հունահռոմեական ոճի ըմշամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը Վանաձորում ընթացող Հայաստանի առաջնության առաջին մրցումային օրվանից հետո նշել է, որ դժգոհ է մասնակից ըմբիշների քանակից։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչը նշեց, որ ներուժ է տեսնում երիտասարդներով համալրված 59 կիլոգրամ քաշային կարգում, իսկ 98 կիլոգրամ քաշային կարգի ըմբիշների քանակը եւ որակը բավարար չեն։ Դժգոհ է մասնակիցների քանակից։ Դա նշանակում է, որ մեր հանրապետության ազգության մարզիչները լավ չեն աշխատում, որովհետև ինչպես կարող է ունենան քունահռոմեական ոչի ըմշամարտի 160 մարզիչ եւ Հայաստանի առաջնությանը մասնակցի մոտ 70 ըմբիշ։ Եթե ամեն մարզիչ մի մասնակից ունենա, արդեն պետք է 160 մասնակից ունենային քարաշնությունում։ Սա լուրջ բաց թողում է։ Այս մասին պետք է լուրջ մտածել։ Այս հարցին պետք է շատ լուրջ մոտեցում, ասել է հավաքականի գլխավոր մարզիչը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախ հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, տեղումներ, լեռնային գոտիներում թաց ձյուն։ Վարկյանում 2-ից 3 մետր արագությամբ բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։